الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وبكون دارسي سيزدهم أسكتب فقه میسر در باب ششم در مسألة محس کشیدن بر خفین و محسی و والعمامه محس کشیدن در سله آنچه كي در سر پیچانده می شود والجبیره آنچه در جوي جرح در داريارا پێچەوەندە بێتەوە خوب مسئله را با تفصیل وقت کشده میشه هەمی محسی ها آیا جورب ها هم حکم محسی را نمیگیره یا نه انشاءالله این مسئله را بە تفصیل و مسئله که الله خواسته باشه همونه با تفصیل صحبت دکریم تاحمەتیان بارێ بفرمو الباب السادس بسم الله الرحمن الرحيم الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة وال... جبرية وفيه مسائل الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه وجمعه خفاف ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صفوف ونحوه كل ما يلبس مجهولات آه، خب آه. باب بوب الشاشون في المسح على الخفين محس کشیدن بر محسی ها خف محسی رو و خفین دو محصله میگن ول امامه امامه سله را میگن هرچی که در سر پیچانده شود ول جبیره جبیره آن چیزی را میگه که در جای جرح پیچانده میشود خواه خب، گیپس قطی باشد مثل در زمان یا لطه قطی یا یکم نوع دیگه پلاستیک قطی سخت پیچانده نمره جبیره میگن جبیره هر آن چیزی که پیچانده میشود در موضوع جرح در جایی که مجروح هست همونجا را پیچاندن اکورا محض میکشه همین مسئله هست خوب بگه در این باب چند مسئله های مسئله خوب یکم الخوف خوف میگه ما بس علی رجل من جلد و نحوه خوف اون چرا میگن که پوشیده میشه با پا من جلد از پوست و نحوه و مانند پوست خوف هر چیزی با پا اه، پوشیده میشه و فقط عالمان خوف خاص کرده گستن به اون چیزی که از پوست است و جورب جمعش جوارب هر اون چیزی میگن که از پشم و از دیگر چیزها ساخته شده خب و جمع خف خفاف می شود خفاف یعنی محسی ها و یلحق بالخفین کل ما یلبس علیه و پیوست کرده میشه در حکم خفین دو محسی هر آنچه که پوشیده شود در پا من از پشم و نحوه و مانند این هر آنچه که پوشیده می شود بعد یه مسئله دیگه هم دیگه خوف دخل بشهابا خوب خوف منعل و خوف مجلد خوف خب منعل یعنی همون خوفی را میگن که در پایانش پوست قطی باشه پایانش پوست داشته باشه این مسائل بسیار ذکر شده در کتابای فقهی منعل یعنی تهش ده نعلش یعنی پایانش با پوست باشه بالاش لتگی را خوف منعلش میگن یا که منعلش میگن یعنی هر اون که در پا پوشیده میشه تحتش تگش رزینی هست یا مثلا پوستی هست و بالاش لکی لکگی مجلد چی میگن هر آن چی میگن که پایان و بالاش و پوست باشه خبر رحمت که امام حریفه رحمه الله اول همین طاق مجلد اجازت میداد یعنی اگر پوستی میشود، اجازت میداد و بعد از او بر رجوع کرد به منعل گفت اگر پایانش هم که چی باشه اه، پوست داشته باشه کفایت میکنه شاید نه همه جاش پوستی باشه مثل گیرزوایی که پایین پست اه، رزینه بالاش لطه دوام اجازت هست در مذهبی حنفی حتی خوب اکنون با مسائل یکی در ذکر کرده میشه خوب مسئله یکم المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم وقد دل على جوازه السنة والإجماع بله میگه مسألة اول حکم مسح کشیدن و دو محسی اینا دونستن به حد مهمه برای اخلاق خیلی فرض مثلا این وقت اول مسئلهش میگه مسح بعد دو محسی کشیدن جایزه میگه به اتفاق اهل سنت والجماعت جایزه یعنی اینکه میتونی که اگر بخوای میکشی و اگر نخوای نمیکشی معنی جایزه همینه با اتفاق اهل سنت میگاد معلوم شو که در خلاف هست بین طایفه دیگری خلاف داره که اون هم طایفه روافیز هست اون شیعه ها اونها در محسی اصلا اجازت نمیتن محس کشیدن فقط اونها باید اونها عکس مسلمان ها هستن در همه چی به خاطر اونها از مسلمان ها که نیستن به خاطر در همه چی در اصول مسلمان ها را مخالفت کردن چی در جای فروع اونها در پای لوچ محس میکشن بادا بالاش خب اگر محسی پوشه چی نه دعوا درست نیست خب اهل سنت اهل سنت و جماعت میگه محس کشیدن به خفین جایز است با اتفاق اهل سنت و جماعت جایزه یعنی اینکه مشروع است و بنابر مبنی بر این مبنی بر ای به خاطر همین در کتاب های اعتقاد امام ابو حنیفه در فقه اکبر و امام بربهاری در شرح سنت و اکثر عقیده ده بعد ذکر میکنه و یکی میگه از عقیده اهل سنت و جماعت محس کشیدن به خفین برای چی برای این نشانه بزرگ اهل سنتیه نشانه بزرگ است محض کشیدن با محسی ها یا اینکه اون که در پا پوشیده میشه اما روافض نمیکشن برای قدر شد میگه خیلی بوی بد دیکنه و خلاف مسلمان ها هستن در همه چی خب میگه مؤلف میگه و هو رخصت من الله محض کشیدن به محسی ها میگه رخصتی از جانب الله هست خب رخصت که باشه معلومش شد جایزه اصل چی است جایزه خب لیکن این موضوع میگیم حکم مسح بر جورت چه حکم داشته جایز یا سنت چی میگن یعنی اگر بخواهی محض میکشی اگر رفت و نخواهی محض نمیکشی اگر پوشیدگی باشه محض بکش اگر اپنا پوشیده باشه مثلا چه بوشو واجب میای واجب میای یا شسته میشوه یا محض کشته میشوه خوب، مگر اینکه اگر خواستی که همین سنت آشکار کنی در جایی که روافیز هست خواستی که آشکار کنی تا اینکه مثلا شعار اهل سنت مثلا آشکار شوه بعد در حالت اولا و افضل همین بکش برای بیان سنت و ناحق بودن اون مبتدع های گمراه خب این میگه محض میگه رخصتی از جانب الله هست تخفیف منه علی عبادی از روی سبوکی از جانب الله با بالای بنده هاش و دفع عن الحرج و المشقت عن و دور کردن حرج سختی و مشقت و دشواری از بنده هایش ولی حکمت انمین حکمتش چی بده که حکمت بودنی به امید که جایز هست محض به جغرا حکمتش آسانی به بنده ها مشقت و سختی و دشواری و قینی را برداشتن ان هذا الدين يسر دین اسلام دین آسانی است فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها و حدیث ها و آیات ها و قاعده های دیگری که در شریعت اسلامی آمده است معلوم می شود که محض کشیدن و دو محسی به خاطر همین همینه خب و اگر بعد به مثل همین حکم همین را داره محض کشیدن به جوراب حکم همین را داره بله ولی میگن دربارش ولی اینم ذکر میکنه خلاصه کلام حکمش هموای تخفیفی به بنده ها خاصا در جایی که خنک و در مثلا در بچه‌ای که در کار میکنه مثلا او ده امکان نداره هر هر دفت باشون برآورده در اوی خنک یا اینکه در جاهای خنک بشون جایز است محض کشیدن بله جایز است سال ذکر میکنه خب و قد دل على جوازه و کتاب دلت کتاب و سنت و اجماع قد به تحقیق دلت کرده که بس جایز بودن محض کشیدن به خفین اول کتاب الله سبحانه و تعالی دیوم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام سیم اجماع اینجا کتاب ذکر نکرده است صحیح همینه که در قرآن هم هست کدام آیات در قرآن همو آیاتی و ارجلکما در حالت و ارجلکما به جر خواندن کسره کسی خواندن در قرائت معروف است که در قرآن در قرائت حفظ که ما قرائت حفظ درسیم این قتل امام صاحب رؤوسكم و ارجلکم هست منصوبه امام صاحب رؤوسكم و ارجلکم معروف منصوبه یعنی به فتحه عطف میشه به چی عطف میشه به ششتن مثلا دست و اینو خب لیکن قراعتی و ارجولیکم یعنی جر خواندن کسی میره قراعتی متواتره میره بخاطر دو قراعته و ارجولکم و زبر و ارجولیکم به کسره و زیر یعنی هر دیگه ثابت است اگر رفت به زیر خوندیم یعنی محض کشدن به چی است محض کشیدن بر جوراب محض دنی به محسی است پای آدم چخری کلمه ابن کثیر میگد پای آدم دو حالت داره یا اینکه محکمه چی پوشیدگی محسی و نسکی و لفافه و دیگر چیزها در این حالت میگد محس کشیده میشود یا اینکه مثلا لیچه یعنی چی پوشیدگی نیست در این حالت میگرد واجب ای. هر در قرائت به همین هر در دلالت میکنه یا هوی که باید ششته شود پایلوچ و چی پوشیدگی نه یا اینکه مثلا چه یا که محکمه یعنی یگانچه خط پوشیدگی در این حالت محس کشیده میشود برای خاطر همین وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم در حالت عطف میشه به فغسلوا یعنی پاهاتون ابوش کدام وقت وقتی که پاهاتون لچ باشه یعنی محسی یا نسکی نداشته باشه خوب و ارجلكم هم درسته صحیح هست ولی متواتره یعنی قرائت سبعه هست یعنی وامسحوا برؤوسكم وارجلكم یعنی محس بکشه سرتان و همچنین پایاتان به شرطی که چی باشه پاهاتون لوچ باشه یعنی محسی و نسکی نداشته باشه خب این قرآن با همین ثابت قرآن نگفته است لیکن صحیح همین است که از قرآن هم ثابت است خب اما سنت بله أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على وثبوته عن عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. بله قال الإمام أحمد بله قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه قال الحسن البصري أدنى شك آه، أدنى شك في جوازه وقال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ومن هذه الأحاديث حديث آه، جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه وقال الأعمش ابن إبراهيم عن إبراهيم كان يعجبهم آه، كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام آه، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر ل... لحاجة لحاجة أو غيرها بله. خب اکنون میگه اما دلالت از سنت میگه فقط تواتر الاحادیث الصحیحه ولی بله، میگه حدیث های متواتر آمده است حدیث های متواتر هر حدیث را میگن که عدد از صحابه ها نقل میکنه که خیلی زیاد هستن و امکان نداره که اونها همش در جمع شده باشه حدیثی ساخته باشن از یک روایت یک از بصره یک آیت مدینه اومده یکش از مکه یکش از دیگر جاها و یکش از مثلا سلمان فارسی طرف دیگه خلاصه کلام نقل میکنن یک مساله را و امکانه امکان دارد جمع شوند بسازند و این حدیث متواتر میگن آ آه، متواتر با دو خل میشه یکی متواتر لفظی یعنی يعني یک حدیث با لفظش همه 70 80 صحابه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه مثل حدیث من کذب علی متعمدا فتبوأ مقعده من النار همین حدیث متواتر لفظی هست یعنی همین لفظش قطعی همین خیلی 70 زیاده هست 70 80 صحابی از پیامبر صلی الله علیه و سلم همین شنیده حدیث متواتر لفظیش میگه متواتر یعنی یک گروه زیادی از صحابه نقل میکنن یعنی یک مسئله را خب و دیگه متواتر لفظی میگه لفظی یعنی لفظای مختلف هیو لیکن معنا یک مثل یعنی همین حدیث مثلا در اینجا آورده است که میگن زیاده از 40 صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده که لفظای مختلف قد یه میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدم محض میگه یه تیگش میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستم محسیش بکشم پیامبر سلام گفت بگذار گفت من طاهر پوشیدگی هستم و خلاصه کلام لفظای مختلف قطعی معنا دلالت بکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلام محسی بر آه، محسی ها کشیده و برقم میگه قد تواتر الاحادیث الصحیحه حدیث های صحیح متواتر ثابت شده است از پیامبر صلی الله علیه و سلام هم از فعل پیامبر از فعلش یعنی امی کارو خود ایشان صلی الله علیه و سلام انجام دادن و امره و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلام به این کار امر کردند و در این کار رخصت دادن که پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن انسان مسافر میوه مثلاش که انسان مسافر سه شبانه روز و انسانی که مثلا مقیم یک شبانه روز محض بکشه خب قال الامام احمد رحمه الله امام اهل سنت احمد بن حنبل میگه میگه در دل من از محض کشیدن به محضی میگه هیچ شکی نیست در دل میگم چیز ندارم میگه شک و ریب و شبهه ندارم میگه چرا زیرا میگه فی 40 حدیثا زیرا میگه در این مساله 40 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلام ثابت شده هیچ شکی ندارم در دل هیچ چیز نیست یعنی يعني یگام شک و شبهه نیست درباره جایز بودنش اما اهل بدعت از شیعه ها روافیز این اه، قوم گمراه همو دورش دم شبهه می میداخت شبهه می میداخت و شبهه لیکن الحمدلله اهل اسلام جماعت از قرآن و همچنین از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلام با سندهای صحیح از فعل پیامبر صلی الله علیه و امر او و حتی سکوت پیامبر صلی الله علیه و سلام نقل کردن این مساله را خب حسن بصری رحمه الله میگه حدثنی سبعون من اصحاب رسول الله 70 تا از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم من روایت حدیث گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم محض کشید علی الخفیری با با محسی و یک از این حدیث ها میگه حدیث جریر ابن عبدالله هست جریر ابن عبدالله رضی الله عنه میگه که رضی الله عنهما میگه دیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را بالا بالا یعنی پیشاو کردن ثم توضا بعد از اون طهارت کردن و مسح علی خفیه و محض کشیدن به چی به محسی هایشون این حدیث حدیث مسلم روایت کرده حدیث صحیح است اعمش از ابراهیم نقل میکنه تا به اینکه کان یعجبهم هذا الحدیث این حدیث میگه شون بود و به عمل میکردن چرا زیرا میگه اسجریر ابن عبد مسلمان شد میگه بعد از نزول آیت مائده یعنی آیت وضو آمدگی هست الله سبحانه و تعالی اجازه مثلا و ارجلکم منصوبه یعنی مثلا ششتن آمدگی ولی که میگه جریر ابن الله بعد سوره مائده مسلمان شد با وجود پیامبر صلی الله علیه و سلام دید محض بکشید یعنی اینکه پا هم ششتر هست هم محض کشیدن فقط محض کشیدن در حالی که پا اگر و پوشانده باشه یعنی محضی داشته باشه یا مثل همون جوراب و دیگر چیزها لیفافا و دیگر چیزایی که در پا پیچانده میشه پا را محکم کرده میشه خلاصه کلام بعضی علما میگن این حدیث جریر بعضی از کسانی که قبول ندارن محض میگن که این حدیث <clears throat> جریر ابن عبدالله میگه این پیش بود میگه وقتی سوره مائده اومد دیگه تمام محض کشیدن از بین برد مسخ کرد منسوخ شد لیکن قول قول صحیح نیست زیرا که خود جریر عبد عبدالله میگه پیامبر صلی الله علیه و دیدم محض کشیدن و کی خودش مسلمان شده بعد از نازل نازل شدن سوره مائده یعنی آیت عارت کردن که دوجه الله امر کرده ششتنه و بعد این پیامبر صلی الله علیه و دید که محض میکشید معلوم میشه که محض کشیدن منسوخ شدگی نیست بلکه این حالتی از حالتی پا را بیان میکنه که اگر پوشیده باشه در حالت محض کشیده میشه و برای دانستن این مسائل به حد مهمه هر یک موضوع خودش او پیامبر سلام هم شوشته کدا وقت وقتی که پوش پوشان لیج باشه خب با هم چه پیامبر صلی الله علیه و سلام محض کرده کدا وقت وقتی که مثلا پوشیده باشه محضیه بنابر هر دش قابل قبول است و هر دش معقول است و یکیش یکیش هم نسخ کردگیش نیست و همچنین میگه که وقت اجمع العلماء عالم ها اجماع کرده از اهل سنت جماعت <clears throat> به مشروع بودن و جایز بودنی محض کشیدن بر اون فکر پا پوشیده می شود در سفر و در حضر در, در حاجت در حالت ضرورت و, در غیر ضرورت یعنی احتیاج باشه نباشه کشدنش جایزه بله این خیلی که فقط در زمستان محض کشیده شود خلاصه کلام اهل سنت و جماعت اجماع کرده هستند که محض کشیدن بر محسی ها جایز هست هم در سفر هم در حضر یعنی هم در دار اقامت یعنی در وطن در جایی که اقامت بکنه انسان خوب و هم خو خب، احتیاج داشته باشه خو خب، احتیاج نداشته باشه بله، به خاطر اینا محتاج بدن شرط نمیگذاری وقتی تابستان از زمستان که یکی خواسته باشی بحث کشیدن جایز است اگر به شرطش که باشه خوب این مسئله اجماع اهل سنت ما میگن مقصود اهل سنت جماعت ولی گفتن خلاف روافض اشتعاها های اصلا اعتبار نداره اونو در اصول دین مشکل دارن اونها قرآن قبول نداره به خاطر همین رو... مسئله عقیدویه روافض آیا مس... آیا روافض مسلمانه اصلا مسلمان نیست خوب روافض احتیاج به اقامه حجت داره برای کافر بودنش نه نه تمام احتیاج چرا زیرا او کسی که اقامه حجت کرده میشه قرآن میگه او قرآن قبول نداره چه اقامه حجت میکنی برای رافض چی هست اونها کافر اصلی هستن یعنی اونها اصلا بدینن در این دین داخل شدگی نیستن تا اینکه اونها دین دین ببراری بخلاف کی بخلاف صوفی ها بخلاف مثلا خوارج و جهمی ها جهمی است چیه جهمی قرآن قبول داره حدیث قبول داره فقط خطای جهمی و صوفی و قبوری و اینا همشان در تأویل قرآن یعنی مثلا آیات دلالت میکنه ولا میکنه مشکلشان در تعویل است یکی بدبخت روافیز نه روافیز مشکلشان در دروغ گفتن و در انکار کردن و در تحریف قائل شدن است به خاطر اونها یغم روافیز روافیز یعنی همون 12 امامه 12 جعفریه همیو اما مثلا زیدیه شان اینش با کم تا طرف تره احتیاج به قمح حجت داره به هر حال همون شیعه هایی که اعتقاد دارن قرآن تحریف شده اینها کافر هستن احتیاج به اقامه حجت نداره یا شیعه که اعتقاد دارن که حضرت عایشه رضی الله عنها زانیه هست اینها احتیاج به اقامه حجت نداره این مسئله اعتقادی در مقابل اهل سنت و جماعت ذکر شد شیعه ها باید نام گرفته شود خوب و كذلك و كذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوه ونحوها وهو ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في في حاجة الرجل رجل إليهما والعلة فيهما, فيهما واحدة وقد انتشر لبس لبسها أكثر من الخوف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة آه بله انا جبا مسألة محسي بر مجال مجال میگن همچنین جويز است محس کشیدن به جواريب جوارب جمع جوراب تاجیکی در جوراب میگن نسکش مجال با جوراب خوب وكذلك يجوز المسح على الجواريب همچنین جایز است محض کشیدن بر جوراب ها یعنی بر نسکی ها خب جوراب چیست و هو ما یلبس علی الرجل من غیر الجلد کالخیرق و نحوها هر آنچه که پوشیده می شود با پا من غیر الجلد غیر پوست از پوستی نیست مثلا پوست قطعی نیست که بگیمش محسیه کالخیرق مثل خیرق جمع خرقه لا ترى بقى مثل مثلا زي و نند ونادي وهو ما يسمى الان ويسمى الان بالشراب وزير الشراب شغال مثل شراب هر حال شراب یعنی اون كده كوب شدمش نسكي خب لانه هما میگه نسکی هم میگه مثل خوف مثل همون محسی هست نسکی جوراب مثل خوف است در احتیاج بودن پا به همین دو او پا احتیاج به داره که شاید آتا گرم بگیره والعله فيه واحد و علت در اون میگه یک است علت چیه علت همین که پا را گرم کرده یکم دیو علت محس کشدن به محسی چی است تخفیفی بنده ها تمام هر در وجود داره بنابراین این قاعده رو یاد بگیرید چرا مهمه دو قاعده مهمه یک من میگم یک من بعضی چیز میگم مهمه مهمه زیرا که بعضی متعصبا بر بحث میکنن و گپای میگیم در این باب به همش مهمه یکم گپ همین که همین مهنسکی ها هم جورابا هم حکمی محسی ها را داره برای چی برای اینکه علت یک علت یعنی سببشون به خاطر هر یک خاطر ده پوشیده می شود این به خاطر پارا گل کردن و شب به خاطر پارا گل کردن یکم دیگه هردش علتش همینه که الله سبحانه تعالی برای بنده ها آسانی و مشقت و سختی را از بین بردن الله سبحانه تعالی مشروع جایز کرده گه و شیخ میگه و قد انتشر لبسهما حتی میگه پوشیدن این نسکی ها و محسی... نسکی و جورب ها میگه بیشتر و بسیارتر از از خوف یعنی از محصیل اینا دیگه بسیار میشن به خاطر همین جایز از محص کشیدن میگه به محس نسکی ها به شرطی که را سطر کننده باشه یعنی پوشانه چرا پوشانه محل فرضه یعنی مثلا باید همون جایی که باید شده شود همونجا را بپوشونه ساتیر باشه یعنی پوشاننده باشه یکم همین دیگه چی باشه شکاف شکاف نباشه شکاف شکاف اون است که بالا شکاف شکافه او خط تورکه مثلا دور میشه چرا زیرا که او را محسی نمیگن یعنی اون چیزی که باید پارا بپوشونه و خیلی نیسته برابر اگه چی میشه هر اون چیزی که پورا میپوشانه از خو خواه تنکای خواه غوث فقط این که کفشکف نباشه یکم دیوی که میدگ نباشه باید محلی که باید در طهارت شسته شه او را باید بپوشانه خب اکنون شده مسئله همین خب اکنون مسائلی که متعلق به محض جورابه دیر از ذکر میکنه انس رضی الله عنهم مصنف ابن شیبا دیگه کتاب است انس رضی الله عنهم یک روز بحث کسیدن به اون چیزی که در پشت دیگه لطگی بود و چی گفتن حضرت گفتن انهما خفان ولكنهما من الصوفی یعنی قول انس ابن مالک رضی الله عنه حجت قوی است ابن انس خب چی گفتن گفتن انهما خفان ای گفتن دو محسیه و فقط گفتن محسی که از پشمه محس معلومه شما که حتی صحابی هم همین مسئله رو همین خیلی دیدن حتی تمام کتابات هم از سنن بیهقی هم از مصنف ابی شیبه هم حتی علامه قاسمی یک کتاب داره المسح علی خفین بعد جمع کرده که زیاده از 13 صحابی را با بعضش به 17 صحابی برده که که 17 صحابی پیامبر صلی الله علیه و 13 یا 17 با سندهای صحیح ثابت است که محسی به جورب کشیدن به خاطر 13 صحابی قطعی 17 صحابی بس یکم تا مخالف نیست که یکم صحابی دیگه من کاری نیست که به جورب محس نکشه خوبی مسئله ما اول گفت همین دلیل چیه کو دلیل همین 13 صحابی و 17 بر روایت دیگر 17 تا اومگه 17 صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم محض کشیدن یکم دلیل دلیل دین قول انس ابن مالک که همین دو محسیه فقط از پشمه دیان سیم دلیل علت در نسکی و محسیه گای بخاطر خاطر تخفیف و بخاطر خاطر احتیاج داشتن پا به همین علت سیم دلیل سیم چی حتی از پیانبر صلی الله علیه و سلم هم جو در جورات ثابته کشیدگی فقط همین که حدیث ضعیف است روایت ترمذی هست مرقات قاری نقل نقلش کرده فقط بگن ضعیفه لیکی ضعیف هم که باشه حجت شده میتونه به خاطر که از صحابه ها ثابت هسته کشیدن یعنی صحابه ها از پیشخشون کشیدگی نیست معلومش از پیغمبر صلی الله و دیگه فقط روایت آمدگیش نیست خب اید دلیل خب همین دلایل برای محض کشیدن با جوراب نسکی هایی که در زمان هستند هر نسکی که باشه خب قوس پامیری مثل پامیری و اینو خب غیر پامیری نداره که خب اكو میایم با کسانی که میگن جایز نیست چی دلیل دارن یگان دلیل ندارن فقط همین که فقها گفتن که أن يكون منعلين مجلدين أن يكون يمكن المشي عليهما أنا خليك أقوال متابعة المشي يعني مثلا ده او راه گشته بشوه یک بین ایگا پیدا راه گشته بشوه خب اختلاف دارن که چند راه برای بعضیش میگه که یک میل بعضی میگه 5 میل یعنی يعني مثلا 5 کیلومتر 8 کیلومتر یکیش میگه کمتر یک کم میل درباره رفتن هم اختلاف داره که باید چند قبه او راه برای ندره یکم قول فقیه است مثلا قولي پیامبر صلی الله علیه و آله نیست یکم دیگه بعضی دیگهش میگه در کتاب فقهی حنفی هم هست ابو یوسف و دیگه گپای محمد دیگه رای فلانیش دیگه رای مالکی و دیگه شرط میونه با دیم شرط چون چیه میگه خودش راست بیسته خیلی راست بیسته خب مگر او هنه کلاس میسته مثلا با چی دلیل که باید راست بیسته سیمی که باید در پود پوشی خود خود به قفه مثلا نبندیش این شرط عجیبه در اصل با بعضی چی میگه میگه او ندرایه و خب برای چی او ندرایه و بعضی دیگرش خلاصه کلام که اقوال فقهای که ذکر کرده گسن در حقیقت یگان دلیل از قرآن یا حدیث حتی اقوال صحابه هم ندارند. بنابراین مبنی بر این او کسانی که معن میکنن کم سر گرفته همین خیلی لیکن در حقیقت امام نووی در کتاب مجموع نقل میکنه از امام محمد یا تقریبا از محمد یا ابو یوسف امام محمد است میگه که محض بر جورب را اجازت میداد امام محمد از حنفی ها حتی میگن محض کشیدن به جورب جایز است خلاصه کلام بود در بین فقها خیلی بسیار است از هر یک مذهب اجازت داده گستن بنابر قول راجح همین است که اول آنچه که دلیل حجت در قرآن و حدیث است و هر شرطی که در قرآن و حدیث آمدگیش نباشه اعتبار نداره و مبنی بر ایو از 13 یا 17 صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است بنابراین خاطر محض کشیدن بر جورب در دل ما هم یگام شک نیست بر جایز بودنش یگام مسئله ای نیست که مثلا چی میشوه چی میشوه در پاک پوشیدگی هست تمام او بگی آسانه براوردن محسیا را آسانه براوردن مسئله نیست که تقیم ببراری و نجک براری دیگر اینکه مکه مکه پیامبر صلی الله علیه و یعنی مکه و مدینه جای گار خنی که بعد نبود که او مثلا هر یت از محسی های پمیری بپوشه مثلا فهمیدین همون چیزی در پوشون میپوشیدن همو در محس میکردن چیزی که از 13 یا 17 صحابه روایت که در لتا محس کشیدن جایی در آره درست در حقیقت همینه که محسی اصل شمینه که ای پوسته خب لیکن میشه که دیگه چه بوشه خیلی انس گفتن انس ابن انس قول ابن انس است انهما اینهما خفن ولکنهما من الصوفي خفه یعنی لیکن از چه از پشم ساخته شده خب این بود مسئله چی مسئله محس کشیدن به محسی ها خب اگه کدا وقت نمیکشی هر وقت که فیتنه آن وقت نمیکشی تمام دیگه هر وقت میکشی فیتنه یعنی اگر رفت محض کشیدی آدمای مسافر دید مثلا غوغا را داختن بعد به حالت احتیاج کن و ان دیگه حالت داد پول جایز است به شک در روسیه ها جای خنک هستی آدم خنک میزنه مثلا اگر هر تشور و تارک کنه بوش بشوا باشد جای چیزی نیست قاقش کنید در یعنی توفیری دختن ده همین محض میکشی آل طریقش میگم شرطش میگم اون به همین عبادت صحیح ولی صحیح ولی ما اتفاق دارن که هر عبادت که صحیح نمیشه اون چیزی که در قرآن و حدیث اومد برای باطل بودنش برای فاسد شدنش اما یکی هر یک فقیه به خودش یوان مجتهد است فقیه اما مثلا هر شرط میگذارن شرط اونها نمیتونه که مثلا شرط شرعی شده نمیتونن خب مختصر داری بابی محسی بر جهره بین خب شرطش Jako سوال باشه گونه فاین باشه بفرما اگر نباشه دوام بدیم فهمت تمام تمام بله دوامش المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهم مقامهما وهي خلاص كلام دليلوش مختصر عزيز بكي تمام مختصر دليلش عزيز كده تمام بعد اما مقالي داره بقى میگه که مثلا در کجا گفته که بولوش پوست باشه یا پایینش باید پوست داشته باشه باید راه بگردی چند قره بگردی مثلا میشه یه جای ملایمک باشه به همین اسکی حوزی 5 10 سومه حوزی قطی میتون چند کیلومتر راه بگردی برای چی باید راه بگردی چی گپای خاطر همین دلیل چی بده که یکم از پیامبر سلام خاص حدیث ضعیفه که محض کسی به جوربین حدیث در حقیقت ضعیفه خب دیم چی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و خب، چند تا 17 صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت که محض خوب خب یگان صحابی دیگه مخالفت کردی نه نیست یگان صحابی دیگه نگفته که در محسی به جوراب نکش با نص صریح جوراب آمدگی بله دوم جورابین لفظ جورابین آمدگی مصنف ابن ابی شیبه هم چیز کنه به حقیقت آمدگی خوب دلیل دیگر چه دلیل دیگر کی هر شرطی که در قرآن و حدیث نیست اعتبار نداره خوب دلیل بعدیش چه دلیل بعدیش همین دین الله دین آسانی هست و الله سبحانه و تخفیف برای بنده ها میخواه و نیت و مقصد علت از پوشیدن هر دیگه برای تخفیف و آسانی تا در هر وجود داره دیگر اینکه در این زمان کدامش بسیار پوشیده میشوه هيزمون يعني زمان نسکی را بشان قم ايه این حکم شریعت این إيه رخصت الهی را الله دوست میداره رخصتاش اجرا کرده شود خیلی که دوست میداره عظیمت امرش اجرا کرده شود خب الله سبحانه رخصتاش هم دوست میداره که بنده انجام دیا زیرا الله ان الدین یسر الله دو آسانی را دوست میداره یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و الله سبحانه برای بنده ها آسانی میخواهد نه دشواری و سختی و قینی ده خاصتا کسانی که مثلا در جای خونی کار میکنه این وای یا کسانی که مثلا بیمار هستن این اگر رفت محض بشن آسانه که در حقیقت آسانه برای امت آسانی را میاره در مثلا همون دست رو میشوی قاق میکنی و محصی به جراب میکشی به همین ماشاءالله چه هم وقتی کم میگیره همین دیگه در رسیه در جای شمالی سخت و در جای برفا و جاله ها ده سبحان الله دینی الله سبحانه تعالی دین آسانه و سخیری کسی به کجای نمیرسه بله خب هذه شروط هي الاول لبسهما على طهاره لما روي المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم آه آه المغيرة آه، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه قال فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما خب مگه شرطش کنم میگه شرطه مس کردن به نسکی به محسی و ما یقوم مقامه انت کی قایم مقام شه یعنی نسکی و و او یک چیز دیگه با به رشته دختگی او رشته قت یعنی غوصه ولا دست کی پومری بری اما چیزی که گفته کو بو چیزی کی تنیکای تنیک نیو چیزی کی شکوف شکوفای بولوش مثلا این وای این است که درست نیست یا نس کی چاپه ما ایدا که ای بجلا کوید یو دان درست نیست خب خلاص کلام نس کی درست است بشرطی کی بنا خچ میگم علی ما میگن کی پوست پو نتا و برای چی نتا پوست پو یعنی مثلا پوست و را نمایون نکنه اما دریدگی دیگه نداله میخوریم دریدگی ضرر نداره این قیقه شکوف باشه ای طرف او طرف خب نگه این شرط ها همینه که نیت کردن شرط های برای نیت کردن میکنیش باید محس کردن نیت داشته باشه خب یکم چی بود از شرطاش لبسوه علا طهارت پوشیدن همین نسکی ها یا محسی ها به طهارت یعنی این که باید طهارت کامل که باشه پر بعد بپوشیش یعنی مثلا اول طهارت میکنی مثلا طهارت کردی کامل و تا بپوش تا بپوش خوب بعد چی بعد اگر رفت طهارت شکست بعد خواستی که اگر محض بکشی به محض بکش لیکن به طهارت نپوشش لبسهم علی طهارتین پوشیدن همین نسکی ها و محضی ها با طهارت یعنی طهارت داشته باشه در حالی که طهارت داری طهارت پر یا نه کالا نه پر باید داشته باشه به خاطر چی به خاطر همون حدیثی که مغیره ابن حضرت مغیره روایت میکنه حدیث صحیح هست که میگه بودم همراه پیامبر صلی الله علیه و آله در سفر فاهویتو خم شدم لانزع خفیتو که نسکی محضی های پیامبر صلی الله علیه و آله بکشم از پاشان پیامبر صلی الله علیه و گفتن دعهما بگذار گفتن فانی ادخلتهما طاهرتین بگذار گفتن من این هر دی اونها را به طهارت دختگی هستم فمسح علیهما پیامبر صلی الله علیه و مسح کشید یعنی طهارتین دچ چیه یعنی باید هم خودش طاهر باشه یعنی نسکی پاک باشه به نماز باشه دیمی که آدم باید طهارت داشته باشه از می آخران شرطم لیکن به هر حال باید هم خود طهارت داشته باشی در وقت پوشیدن محسی که میخوای در اون نصب بکشی محض بکشی و همچنین باید اخچم طاهر باشه خب یکم شرط شمی که با طهارت پوشیده شود دیگه الثانية سترهما لمحال الفرض أي المفروض غسله آه، من الرجل فلو ظهر من محال الفرض شيء آه، لم يصح المسح بله دیم شرط شمینه که محل فرضه محل فرضه یعنی اون چیزی که در ششتنش فرض بود چه ششتن فرضه پا قطعی همو انا همین قدره ششتن همین فرض بود ها بلا به خاطر همین ششتن اینجا که فرض باشه ضروره که همین دو طرف محسی یا نسکی بپوشانه فلو ظهر میگه اگر رفت و ظاهر شود آشکار شود چیزی از محل فرضی که شستنش فرض بود اونجا ظاهر شد یعنی محض نسکی چاکای مایده حق ای پاک ای بجلک پایان یا حتی محسی هم همین خیلی باشه لم یصح المسح محض کردن صحیح و درست نیست اشارت مهمه نسکی چاکا دا محض کردن درسته یعنی مثلا به گردن داده من به گردن ده مایده درست نیست محسی آدم نسکی هم که باشه درست نیست برای چی برای محل فرض بپوشانن تا اینکه بگیریم که محل فرد پوشاندگی برای کو با دو حالت داره یا پوشاندگی هی که باید او را محض بکشی یا اینکه لوچه باید او را بوش خب سیم شرطش الثالثة إباحتهما فلا يجوز المسح على على المغصوب والمسروق ولا الحرير للرجل لرجل لرجل لرجل لأن لبسه معصية فلا فلا تستباح تستباح به الرخصة بله خب شرط سه ما مهمه مباح بودن همین ها و محسی ها یعنی پس میگه جایز نیست محس کردن به مخصوص مخصوص یعنی چی یعنی مثلا چیزی که غصب دیگه غصب کرده گرفتی ای آدمه او المسروق یا اینکه دیدی دزدیدن و غصب کردن یا الهی غصب یعنی بزوریت گرفتن مسکی آدم بازوری گرفتی محسی آدم کشیدی میگه درست نیست محس کشیدن یا دیدی نسکی دزدیدگی و محسی دزدیدگی درست نیست میگه خوب این قولی فقها هست که در چیزی که دزدیده شدگی است محض کشیدن درست نیست باید در خدمت باشه مباح باشه ولا الحرير الرجل همچنین جایز نیست در حریر حریر یعنی اطلس نسکی های اطلسی برآمدگر درست نیست محض کشیدن چرا برای که درست نیست برای مرد ها زیرا الله پیامبر صلی الله علیه و میگه من حرام کرده گستم به امت مردای امتم حریر و طلا یعنی اطلس قطی تیلو ما حرام کردیم ایش لباس جایز نیست و ایش مثلا پوشیدن طلا و طلا خواه ساعت باشه خواه گوشبار باشه خواه مثلا گردنبند باشه خواه اچکی باشه خلاصه کلم طلا قطی حریر یعنی اطلس شاهینش ای شاهینش میگن اما خب اطلس به فکرم خلاصه کلم نوع تازش باشه باشه ای یعنی در ساختگی نیو کپی نیو اصلیش خلاصه کلم حریر برای مردهای این امت حرامه خواه در پاش بپوشه خواه در سرش بمونه خواه در تنش بپوشه حرامه خب همچنین جایز نیست محض کشدن میگه لان لبسه و معصیه زیرا که پوشیدن یعنی همین چیزها مال نسکی دزیدگی و نسکی بغارت گرفتگی و شاهین و یا معصیت میگه فلا تستباح به رخصه رخصت به او میگه مباح نمیشه و رخصت الله را اجازت الله را میگه در گناه استفاده نبر این قولی حنبلی ها هست در حقیقت راجح همینه که با که ندارد محض کردن به مخصوب و مسروق نسکی دزدگی هم باشه درسته فقط حریر ده درست نیست یا اینکه حریر درسته به خاطر چی به خاطر عالما میگن حکم فرق میکنه یعنی دزدیدن حرامه گناهه لکی خود حرام نیست تو همین است کی فهمیدی مسئله با میگه که زمین دزدیدگی در نماز خواندن چه حکم داره ای زمین مخصوب ده یعنی غصب کرد آدم مجبور زمین آدم گرفت تو نماز بخونه چه حکم داره لباس و جامعه آدم مجبور گرفت نماز بخونه چه حکم داره اول مسئله میآید حنبلی ها و بعض علما میگن که باطله لیکن راجح همینه که باطل نیست لکی گناه فهمیده ها؟ حالی میوید با سفر کردن به معصیت یا آدم سفر کرد برای قتل کس یا زینا کردن یا اینوای خوب جایز جایزه که نماز قصر بخونه میتونه که روزه نگیره یعنی احکام تخفیفی برای مسافر از برای جایزه حنبلی ها میگن نه درست نیست وقتی که میگن سفرش معصیت رخصت های الله به او داده نمیشه راجع همینه که رخصت های الله داده میشه لیکن سفر سفری گناه یک گناه این برای قالما میگن انفکاک الجهش میگن خدا قاعده اصولی یعنی مثلا این اه، گناه بودن یا چیزی حرام بودن یا چیزی و مسئله اه، نماز خواندن و در زمین مخصوب و جامعه مخصوب این مسئله دیگر است جدا هیده مسئله مثلا خوب بله شرط آه، چهارم الرابع طهارة عينهما فلا يصح المسح فلا فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد جلد حمار او الخ... بله خب همچنین شرط چهارم محس کشیدن به محسی ها یا نسکی ها میگه طهارت عینهما پاک بودن خودی همین نسکی ها و محسی ها باید همین خودش پاک باشه اگر خودش نماز باشه مثلا یا نجاست ای نجاست باشه یعنی پوست سگ و یا خنزیر از خوک سختگی باشه چیز نیست محسی یا نسکی باید خودش طاهر باشه برای قالیمه چی میگن میگن هم باید نحمسکی و نحسی طاهر باشه هم باید با طهارت پوشیدگی باشه برای کلمه طاهر دوبار استفاده برده یکی باید طهارت داشته باشه طهارت کامل یعنی با پای طهارت میشه تا پای طهارت کامل باشه و بپوشی شرط اول شرط دیگه همه که همه خیلی نسکی یا محسی باید طاهر باشه یعنی پاک باشه نه ای نجاست ساختگی باشه نه نجاست آلو باشه بنابر در نسکی به نماز محس زنده درست نیست طهارت عینهما شرط چهارم باید پاک بودن خیلی همین محسی ها و نسکی ها فلا يصح المس على النجس بنابر محسکتن بن اه، محسی های نسکی های نجیس ناپاک جایز نیست کل متخذی من جلد حمار همون محسی اه، هایی که از پوست همون محسی هایی که از پوست خر اولاغ یا اینکه از خنزیر یا از سگ دیگه جایز نیست خب اینم شرطی مهمه بله شرط پنجم الخامسة أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح بله میگد محض در مدتی که محدد شده گه شرعا باید در همو باشه خوب حدیثش حدیث صحیح است حدیث صحیح است فقط اینجا نقل کرده صح حدیث علی هست در صحیح دیگری ما روایت مسلمه که جعل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاثه ایام و لیلهن للمسافر پیامبر صلی الله علیه و سه شبانه روز برای مسافر قرار دادن و یوما و لیله للمقیم یک شبانه روز برای مقیم خب اگرچه بعضی صحابه در این حدیث نرسید غالب درازتر محض میکشیدن یکی دلیل در نص پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی یه هفته محض میکشید برای این حدیث نرسیدگیش بود اینم با مختصر بگیم خب شرط پنجم چی است میگه که محض باید در مدتی که محدد و معین شده است از روی شریعت و همون مدت باید باشد بنابراین اگر مدت بود شد وقت بود شد دیگه درست نیست محض کشیدن مثلا میگه این مدت چی است و هی للمقیم یوم و لیله برای آدم مقیم اهل وطن مقیم در جای استقامت نکاگی یعنی مسافر نباشه یک شبانه روز حق داره ولی المسافر ثلاثه ایام و لیله برای مسافر سه شبانه روز است سه شبانه روز قطعی روزش ده سه شبانه روز قطعی روز ای کی ای محض کشاول میگه بعد هذه شروط خ... خوب ای همین شرط پنج شرط بود و این شرط های پنجگانه میگه استنباط کردن میگه عالم ها برای سجدن مست و خفین از نص نبوی از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم بلی هر حدیث داره و القواعد العامه و قاعده های عام شریعت اسلامی قاعده که ماخوذ از قرآن و حدیث در حقیقت اومگه ولا بد من مراعات عند اراده مس ضروره میگه رعایت کردن این شرط ها در وقت مست کردن بله هیچ درسته میشه اگر تو شرط های بعضی شرط ها نباشه درست نیست مثلا اون تورات نداشت میشه به تورات پوشید مست کردن درست نیست اصلا یا آدم در نسکی که به نماز محض کشید درسته نه درست نیست خب این بود شرط های خیلی مهم خب همچنین یه شرط دیگه هم اضافه می شود شرط این که باید در طهارت صغرا باشه حدث اصغر ده خب در حدث اکبر که نمیشه محض کشی فهمیده یا یعنی مهمه شرط نیست که معروفه که باید در طهارت به حدث اصغر ده میکشه یعنی طهارت شکسته باشه محض اما وضو کردن چی ضروره که محسوب تا بروری محسیاتا خب مسئله Seyumam işe گیریم باهیش و سیم میگیریم میشه و خب, خب. المسح بله استاد محصولی که مغازین رو که بازار خریده می شود نمیدونیم استاد نمعلومه که کدام پوسته میشه با همون چقدر ماسک کشیدن محسی ها یا نسکی نسکی خیلی تازه معروفه محسی ها محسی محصی آه. اگر افتو معروف باشه که چیز حلاله بله میشود دیگه اگر افتو یقین کردی که پوست خرش دیگه یا که از پوست خنزیره بعد در حالت درست نیسته فهمیدی نه که غالبش از پوستای و چیزای قیمت نیست وقتی که چیزای حرام نیسته به هر حال باید آدم تحقیق کنه بله در جایی که شبهه هست شکای در اونجا تحقیق میکنی که آیا پوست چیه دیگه در جایی که دولت اسلامی اینو همش حلاله بله خلاصه کلام که ضروره برای فهمیدنش که نجیسای از چیزی حرام شده یا چیزی حلاله بله خب مساله ثالثه کیفیت المسح و صفته کیفیت مسح و صفته اگه مسح خیر کشیده شوه اینم به حد مهمه خب المحل المشروع مسحه ظاهر الخف والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح وكيفية المسح أن يمسح أن يمسح أكثر على الخف لحديث المغيرة بن شعب شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على على خفه في الوضوء وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهره على ظاهرهما بله خوب ولا يجوز ولا يجوز ولا يجزئ, ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن ولا يسن عقبه وعقبه ولا يسن ولقوله علي رضي الله عنه لو كان الدين برأي برأيي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه ولو جمع ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة بله خب مسئله سیم میگه کیفیت مسح یعنی چگونه بودن مسح که مسح خیلی میکشه و صفتش میگه محل مشروع همون جایی که مشروع محض کشیدن او میگه بالای محصیه بالاش میکشه پایونش نه واجب میگه همون است که ما یطلق علی اسم المحص واجب چی وقتی که دیگه پوشیدیش وقتی میخوای بکشی بعد دیگه واجب که بکشی یا بشوش یا محض بکشی خیلی نیست که نیست خب اگه چی واجب محض کشیدن بعد که پوشیدیش نیت کردی بله خب چی را محض میکشی چند محض میکشی میگه همون قدری که نام های یعنی مثلا کیفیت مسح همینه که میگه اکثر بالای یعنی مثلا همین بالای محصیر اول بالای محصیر را بکشی یکم دیگه اینکه باید اکثرش را بکشی خب اها ده بهتر خیلی کنی اولی محصی یعنی بالای محصیر بالای چلیکا تا سه دستات میشویی دست راست قتی پای راست میشه که چند چلیک سه چلیک میشه چهار چلیک میشه خب همو ای بالا بالای چلیکا میکشی پالی تا امو تای پورا میاری تا گردنی پورا میگنش یا تا کم تا مشکل نیست یعنی خلاصه کلام که باید اکثری یعنی 90 80 80 90 فیصدی باید محصول بالاش هم محص بکشی خیلی نیست که مثلا کم در بکشی و بمونش نه بلکه کم تا درستتر بکشی خب خیلی باید باشه دستت دستت باید تر باشه باید دست تر باشه اودار نیو همون تا واشتگی به همون محص میکشی بعد دست راست پای چپ دست پای راست وبا داسې چې داسې شي سه تشریح ختمي شوه بل سه ختمي شوه چورته ختمي شوه دته ختمي دته ختمي افضل سه أيوة تا یا چورته ختمي چه باید چیکار کنه من خیلی محض میکشه با دست راست طرف راسته و چپیایی که هر فتح میشه مهم یا باید دست یا باید دست مهم که یا باید شه محض یا باید شه باید محض لحدیثی به خاطر همو برای همو به دلیل همو حدیث مغیره ابن شعبه رضی الله عنه بیان کرده واسه واسه پیامبر صلی الله علیه و آله رو به گفتن رایت نبی صلی الله علیه و آله یمسح علی خفین دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی محض میکشیدن به محضی علی ظاهرهما لیکن بالای محضی محض میکشیدن به خاطر همین سنت همینه که باید بالاش هم محض کنی نه پایانش یا برش خب برخر مؤلف میگه ولا یجزی و سعی نمیشه و درست نیست میگه محض کشیدن پایان محضی پایانش محض نمیکشه و عقب یا پشت عقیبش هم نمیکشه ولا یسن سنت هم نیست بلکه بدعت خلاف سنت حضرت علی رضی الله عنه گفت اگر دین بر رأی و فکر و عقل میشد باید پایان محصول محض بکشیدی نه اینکه بالاشه یعنی مثلا باید شب بکشی تا اینکه تازه شوه مثلا بالاشه برای چی میشه که برای دینه دین وقتی که به چیزی امر بکنه سمعا و طاعا گوش کردیم بگو اطاعت کردیم ای ایمان امینه الله سبحانه و تعالی وقتی مؤمنا را وصف میکنه در الف لام میم ذلك کتاب لا ریب فیه هدى للمتقین که الذين يؤمنون بالغیب ایمان به غیب میارن تصدیق میکنن چیزی هم ندونن حکمت چه وقتی الله رسول در حدیث الله در قرآن و پیامبر سلام در حدیث صحیح گفت دیگه سمع و طاعتن اگر عقل قطعی بگیری باید پویش رو محض بکشه تو اینکه مثلا چرک برا مثلا لیکن دین که هست بنابراین حضرت علی میگه اگر دین و عقل و فکر و رأی ها میشه باید پایان رو محض کشه نه بالاشه لیکن میگه دیدم پیانبر صلی الله علیه و سلم را که محض میکشیدن بالای محصیاشون در اگر میگه بین هر دو معالیف میگه اگر میگه کس جمع کنه بین بالا و پایان محصش صحیح هیو لیکن مکروه های زیرا خلاف سنت کار کرد بنا وقت اصل چی بالا را کشیدن اگر آدم پایش را بکشه محش درست نیست خب بالا و پایین کشید هر چه زیاده روی کرد محش صحیح هست فقط خلاف سنت کار کرده بنابر کارش مکروه است خب این بود مسئله صفت صفت خیلی نیست همین خیلی دست فر میکنی خب با دا بالای پات میشکیش کش که تر شما پیش بمونه نه شرط نیست پیش بمونه همین قکی هم دست تری شدگی تا نه شدگی تا ده اون که اون که مثلا سر تا محس کشدی نه بلکه اوی نو یعنی اول دست میشه و بعد به موقعی طرف میشه که در پای راست ای بالای کلیکا قضیه محسی پوشیدگی و نسکی پشتگی تا و چپ پای بچه دست چپ پای چپ تا میشه که به همین میشه بچه محس کشیدن خب اکنون مدت چم یه بار میگیریم بعد این چیزای باطل میکنه درس آینده میگیریم بله نعم. المسألة الرابعة ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة, آه ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للم... نعم بله مسألة چطور معكم که مدت چه میگه این مهمه میگم مدتی مس کشیدن به محسی ها نسکی ها همه چی گفتیم جایز است در نسکی ها هم به دلیلی که ذکر کردیم قاعده که ذکر کردیم جایزه خب مس کشیدن میگه به محسی ها نسکی ها ده اردش به نسبت مقیم میگاش. مقیم کی را میگن کسی که در وطن هست یا در جایی هست که دیگه مسافر نیست زیاده 4 روز نیت کردگی دیگه میسته یا سال دو سال ده جا وطن گرفتگی یا و چی کسی که سفر شای من سفر و لا یبیح له القصر سفرش که موقع قصر سفر کاگیو نه قصد او خواندن جایز نیست یعنی مثلا یه آدم 20 کیلومتر ایا قشلو با یک قشق دیگه رفت اینا مسافر نمیگن ای لیکن مسافرش نمیگن خب این آدم هم آدم مقیم یا آدمی که سفرش مسافت قصر نداره مثلا یه آدم 40 کیلومتر سفر کرد 50 کیلومتر برای سفر کی سر میشه اگر رفت 80 کیلومتر زیاد باشه بعد مسافر میشه 40 کیلومتر 30 کیلومتر رفت مسافر نمیگه خب این خیلی آدما چند قمه چند قده حق دارن مغز کشیده میگه یوم و لیله یک شبانه روز حق دارن تمام یک شبانه روز و به نسبت مسافر میگه سفری که مباح یبیح له القصر سفری که و قصر مباح کرده یعنی 80 کیلومتر زیاد باشه زیادتر ثلاثه ایام و لیالیها سه شبانه روزه سه شب و سه روزی توری یعنی سوتکه کامل ده تعریف سه شب تو قیا سه شب روز نه همین سه سوتکه پر لحديث علي بخاطر هم حدیثی که حضرت علی روایت میکنه این روایت امام مسلم حدیث صحیح است. که میگه پیامبر صلی الله علیه و قرار داد برای مسافر سه و روزه و محض کشیدن به محسی و نسکیره و یوما و لیله للمقیم و یک و روزه برای آدای مقیم نسکیره میگه برای چی برای که در قاعده شریعت در حکم محسیه خب پیامبر صلی الله علیه و حکم محسی را معین کردن که باید سه شبانه روز باشه برای مسافر و یک و روز است برای مقیم خب این بود درباره چی درباره مدت محض کشیدن خب یک چیز دیگه میمونه محض ای کی سر میشه همین یک روز ولی میایو و دست میگه به تمام خب همین مدت یه روزه کی سر میشه و صورت چه میگه به همین تصور کنه به در آینده میگه خب ادم مثلا تا نماز بوندت تارت کرد خب نماز تارت بوندت خس تارت کرد نسکیاشا پوشید خب مثلا خوب تصور کنه محسیاشا پوشید یا نسکیاشا پوشید نماز بوندت ده خب ساعت 8 یا 9 تارت شکست خب پیشین ده ساعت 12 ده تارت کرد اگه سه چیزی پوشیدنش بوندت ده خب تارت شکستنش ساعت 8 محض کش اول محض کشیدنش بعد شدن به تارت ساعت چند بود ساعت 1 مثلا پیشینده ساعت 12 پیشینده خب اگه کدام وقت حساب میشه ای پیشین حساب میشه انا وقتی اول محسکش دیدگیش وقتی پوشیدگیش حساب نیست وقتی تارت شکستگیش حساب نیست یکم تارت شکستگیش وقتی اول محسکی کشید انا وقت سر میشه انا 24 ساعت انا این وقت بچه میکنی حساب میکنی چه حساب میکنی یعنی مثلا در پیشین محض کشیدی بله بود همین قتی شام ده کردی معاف کشیدی بله و بوندو ده کردی کردی بوندو د روز دا روز دیگری ده میکشی خوب د تارت کردی محس میکشی اگر رفت ای ساعت بعد پیشین باشه درست نیسته خوب ساعت 10 دا تورات کردی محس کشی درسته او بله درسته خوب لکی پیشین آمد حالی تورات نشکسته میتونی نماز بخونی بله میتونی پیشین هم بخون عصر هم بخون شام هم بخون اگر بتونی خب اکل نماز خوانده میشود بله نماز خوانده میشه فقط چی نمیشه محض کشیده نمیشه فهمیدی؟ ولی محضش شکستگی نیست محضش هست و تورات هست و فقط محض کشیدن درست نیست فهمیدی؟ انا اینجا تمام خب اگه مثلا ساعتی روز دیگری داده پیشین در تورات شکست میخواهد تورات کنه میتونه در این است که محض بکشه نه قد دیگه نمیتونه برای چی برای 24 ساعت زیاد شد این برای مقیم بود انا مسافر چی مسافر الان سه شبانه روز سه صبح حساب میکنه همین طریقی که گفته باندود پوشید در ساعت 8 نفطارت شکست در پیشین ساعت 12 تا مثلا محض کشید اینمی ساعت 12 حساب می شود خب چند بار محض کشیدن در سری بیان است که میشه چند بار میکشه بکش در اصل تارت کرد محض میکشه شام دختان که که خواست تارت کرد محض میکشه فقط پگه ساعت 12 شد دیگه حق محض کشی نداره این است که خب چیکار میکنه طارت میشکنه اتوماتیک ساعت 12 ده نه نمیشکنه خب کی میشکنه وقتی که طارت بشکنه یعنی مثلا میتونه که مثلا ساعت 10 11 تارت کرد در بعد 23 ساعت پس ماسک کشید یه بار دیگه خب میتونه عصر شما بخونه اگر تارش بیسته میتونه خب ای پاش برو ورچی ای وقت بعد وقت بچیدن ای پاش هم برو دیگه نمیش کنه تارت چه قول راجع همینه خب با بعض مسائل دیگر به تفصیل شه و درس آینده ده با ذکر میکنیم